שלום לכם בנות, שלום לכם בנים. מה שלומכם ומה העניינים? שלומנו טוב תודה ויוצא מן הכלל כי פגשנו אתכם ויש לנו קהל! אני עכבר הכפר, אני עכבר העיר. מזמינים את כולכם לשחק וגם לשיר. יש מקום לכולם, לא צריך להידחף. אז מי שלא עייף, מוזמן להצטרף. ונפתח כמנהגנו, בנות ובנים, במספר פרצופים שונים ומשונים. פרצוף טיפשי פרצוף חשוב. פרצוף מצחיק! <laughs> פרצוף עצוב! פרצוף מפחיד! פרצוף נפוח! פרצוף מתוק! פרצוף מלוח! פרצוף בוכה! פרצוף חושב! פרצוף חצוף! פרצוף... ובזאת חברים נסתיימה ההקדמה מיד יעלו ויבואו לבמה ידידים ותיקים אהובים ויקרים שיצאו לכבודכם מתוך הסיפורים